Što se tiče etima, nešto smo kazali. A što se tiče prava žene, ja u mojoj duši imam jednu manju enciklopediju, koju kada bih počeo govoriti čini se da bi se rasputnuo. Poslanik sa osrme kaže, ja štitim pravo žene. Znači, svaki nasrtaj čovjeka na ženu je nasrtaj na koga? Na poslanika Tako je, ne može biti drugačije nikako. Htjeli mi to prihvatiti ili ne htjeli, tako je. I ne može biti drugačije. Koga drugačije razumije, pogriješio. Poslanik sa osvrame štiti pravo, štiti pravo žene. Uvijek sam govorio, žena koja odbije supruga u postelju, a zna hadisa, u kojima se kaže da je proklinju meleki do saba je jedna od dvije žene. Ili nema pameti, ili nema potpune vjere. Treća ne može biti nikad. Ili nema razuma, Da zna da je proklinju svi meleki, koliko ih ima. Tako je došlo u hadisu. Lanet hal melaike, svi meleki. Da te proklinju svi muslimani 15 minuta Trebao bi dobro da se zapitaš gdje ćeš i šta, šta je s A šta misliš da te proklinju svi meleki do sada? No međutim, isto tako kaže, čovjek koji zna hadise, koji govore, ove hadise koje smo spomnjali i druge, najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama, i pored toga se ne ophodi prema ženi lijepo, takav je čovjek jedan od dvojice. Ili nema pameti, ili nije svaki vek. Nema teći. Znaš da ti je poslanik kako ja štitim pravo njeno, Kažeš, jes Allah poslaniče, ja sam spreman da se obračunam s tobom. To je tako značenje. Postupci su takvi i tako su značenje. A oni koji su zagrizli u svojoj osorosti, odvezbijede svojoj ženi i posebnu njegu na intenzivnoj Ja štitim pravo dvojice, tima i žene. Pa čovjek koji se ne ophodi prema ženi na najljepši način, on nije iz svojih prsa ili udara ženu, ili govori ruža riječi. On nije iz svojih prsa izbacio džahilijet koji je bio u Džahilijet je u njegovim prsima, samo što je brada prekrila džahilijet pa se ne vidi. A da je makne, vidio bi se džahilijet. Pa je neko na njega navukao uniformu islama, a unutra je ostao truhli panj. Ništa promijenio nije. To u islamu nije tako. U islamu muž u kući nije kao muž, nego je muž. A muž je da budeš kao što je bio poslanik sallallahu Da se lijepo opudiš sa svojom porodicom. Braćo moja, ova, ova vjera ima svoje temelje uđite u vjeru u potpunosti, a ne da se ulazi u vjeru kako ti koristi i kako ti odgovara. Poslanik sa osvrame kaže, kada bi Fatima, moja kćerka, ukrala, ja bih joj ruku odcikao. Pogledajte pravednost. Pa je obaveza braću čovjeku da brine o svojoj porodici. Jer je tvoja porodica a, emanet kod tebe. Bićeš pitan na sudnjem danu za svoju porodicu. Kako za djecu, tako i za ženu. Pa će jedni ljudi ući u džehennem zbog porodice zato što se nemarno odnosili. Previše blagi bili, sve dozvolili. Sve može, samo klima glavom. On je tu da samo klime glavom da potvrdi. Ne vodeći računa o porodici. A drugi zbog svoje grubosti i osnovnosti isto tako će završiti. Nijedno ni drugo. Neko budi kao što je bio poslanik sa osnovne i kao što te uči tvoja i kao što te uči tvoja časna vjera. Koliko ljudi, braće, uđe u kuću i kada uđe onako sav namrgođen, spušen, kao da kaže mrtvim jezikom Auzu bi kelimatillahi tamat min ma halak. Utječem se Allahovim potpunim riječima, o zla ga je stvorio, rodujući ženu i djecu. Poslanica prvo kada duše u kuću koristio misla, pa se osmijehnuo, pa selam nazvao. To je sve suprotno praćeo ahlaku islama. I tako mi Allaha čovjek ne može osjetiti slast vjere dok ne počne primjenjivati islam u svom životu. Naučio si da budeš grub u redu. To je priroda čovjeka, nisi znao. Ali kako se dobija blagost? Onako kako kaže poslanica osana. El hilmu bite halum, mora ilmu bite allum. Do jučer nisi ništa znao, džahil si bio i počeo si učiti vjeru i naučio sva što vidi, jel tako? Učenjem. E kaže, tako je i blagost da vježbaš se blagost. Pa kad trebaš da budeš grub, ne obuzdaš svoju sržbu i neću je ispoliti. I tako čovjek mijenja sebe. U protivnom, da ne bi bilo da čovjek kaže, ne, ja sam ovakav i ne mogu se promijeniti. Pa dobro, da šta je onda islam potrebno? Islam mijenja ljude, popravlja stanje njihova na dunjalku i na ahiretu. Kako islam popravlja svoje stanje? Popravlja tvoje stanje kad trebaš kazati ko ćeš ženiti drugog ženu do trećeg Jer to ide tebi u To je površno. Molim Allah te barake o ta'ala da nas pouči našoj vjeri i da nam omogući i olakša praktikovanje vjere, da popravi stanje naše, naših porodica, posebe naše djece, da nas učvrsti na šehadetu la ilaha Allah. i da nas spoji u dženetu sa našim poslanikom, sa ovak sveme iskrenim dobrim mišljenjima, divnim svojim društvom. Allah ala. Salim ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa